Siempre vivirán todas mis canciones. Eh, generaciones tras generaciones. hasta luego de muerto estaré vivo. Oh, como el que no cayó con ningún enemigo. Soy legendario tengo respeto de artistas y sicarios. Mi nombre sonará en tu barrio. Tratarán de superar lo que fui, no les saldrá como a mí porque soy legendario. Tengo respeto de artistas y sicarios. Mi nombre sonará en tu barrio. Tratarán de superar lo que fui, no les saldrá como a mí porque soy legendario. Reverencia, esto no es una ciencia, es la voz más famosa en su máxima potencia. La excelencia se define en cada verso y se evidencia que no existe otro rapero que posea mi experiencia, la influencia de generaciones y millones de artistas que me copian en modo de sobrevivencia. Es la tendencia de nunca perder la consistencia y decir lo que me plazca porque nadie me silencia. a legend, cuidado que conmigo no se estrellen, que yo mato los Surgeon sin regreso. Ya yo me siento sobrepeso porque nadie sobrevive después que yo compreso la mole. casi sigue los controles. Oli manda el beat pa' que el prince los viole. Cabrones me ven y cambian de color. Abran espacio, no más correr Soy legendario, tengo respeto del artistas y sicarios. No les saldrá como a mí porque soy legendario. Tengo respeto de artistas y Mi nombre sonará en tu barrio. Tratarán de superar lo que fui, no les saldrá como a mí porque soy legendario. Yo no converso con nadie que no mate los versos. Considerado como el más poderoso en el universo, equivale a que pocos comparten mis ideales. Solo un 10% del 100 completo somos reales. No me sale con tus energías desiguales. Como quiera el de arriba, a mí me cuida de todos los males. desinstale todas sus antenas, de nada vale. Porque si me instalo, nadie sobresale. Es el Drácula Boy. Desde antes sol de hoy. Cabrón, piénsalo para frontearme, tú sabes lo que yo y no le bajo. Y tú te crees que son relajo. Millones en el poti, sigo puesto mal trabajo. Barquilla, sigo sentado en la silla. De aquí nadie me reemplaza. Cojan por la orilla, polilla. regresado a pisar a tu pandilla. Que de vuelta llevo la pesadilla. Soy legendario, tengo respeto de artistas y sicarios. Mi nombre sonará en tu barrio. Tratarán de superar lo que fui, no les saldrá como a mí porque soy legendario. Tengo respeto de artistas y sicarios. Mi nombre sonará en tu barrio. Tratarán de superar lo que fui, no les saldrá como a mí porque soy legendario. Oh, oh.